Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка цікава, што вы адказалі, калі б я спытаўся пра вашыя маральныя аўтарытэты. Прадбачыў сённяшні разнабой і думаю, як усё ж шмат змянілася за апошнія 10 гадоў. У савецкай беларусі часта і ахвотна ў такіх выпадках згадвалі пятра машэрова адзначалі ягоную абаяльнасць інтэлігентнасць нават самастойнасцю палітыцы памятаю пачпаркам я апынуўся ў нейкім святочным натоўпе на круглай плошчы акурат калі да народу падышоў машэраў ну ці будзем сёлета з дажджом запытаўся ён зусім як той деголь які ў французскай вёсцы пытаўся ў сялянаў ці ёсць у вас вода машэраўскія самастойнасць і дбанне пра краіну на павер аказаліся блефам на ягоным сумленні русіфікацыя і ператварэнне беларусі у зборачны цэх саюзу нібы наўмысна каб уже ніколі не вырвалася каб і ў думках не ўявіла сябе незалежнай тым не менш аўтарытэтам ён быў і ніхто ў той кастрычніцкі холад не зганяў людзей у кіляметровую чаргу да ягоныя труны мабыць якраз за машэравым беларусы канчаткова аформіліся як народ улады не рэлігіі і не нацыянальнай традыцыі а менавіта улады ось парадокс маючы зусім бутафорскую дзяржаўнасць былі дзяржаўнікамі не параўнаць сённяшнімі калі маем дзяржаўнасць рэальную а можа і няма тут парадоксу як той казаў што маем не беражем а толькі страціўшы шкадуем Забегаючы наперад скажу, што ў апытанні менчукоў, якое мы падрыхтавалі да сённяшняй перадачы, ніхто з дзясяткаў выпадкова запыненых на вуліцы рэспандэнтаў не спаслаўся на маральны аўтарытэт улады. Калі не браць на ўлік пару згадак таго ж Пятра Машэрова. Гэта не значыць, што ў сённяшніх беларусаў няма ў гэтай справе агульных прыярытэтаў, але пра тое крыху пазней. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец трэба мець на ўвазе неабсяжнасць і адноснасць пастаўленага пытання і самога паняцця маральны аўтарытэт Нехта лічыць, што гэткім увогуле не можа быць чалавек грэшны. А нехта пачне гаварыць пра зададзеную амаральнасць палітыкі і гэтак далей. Тым не менш, мы зусім не гэтак гаворым пра тое сёння, як казалі б 10 і 20 гадоў таму. Гэта значыць, што нашыя ўяўленні змяняюцца і паняцце маральнага аўтарытэту дапамагае нам тыя змены выявіць ды да і лепей зразумець сябе як народ з іншага боку мы не гэтак гаворым пра тое як нашыя суседзі літоўцы расейцы украінцы і тут паняцце маральнага аўтарытэту таксама дапамагае нам бачыць сябе ў люстэрку іншых адрознымі і самакаштоўнымі у літоўцаў за мінулыя 10 гадоў адбылося паступовае растрачванне маральнага аўтарытэту які меў відаўтасланцбергіс якімі прамяністымі паглядамі сустракалі яны колісь лідара саюдзіса а цяпер найчасцей махаюць рукой. Праўда, мне думаецца, што тут той самы прынцып, што маем, тое не ацэнім. Ландсбергес фактычна 10 гадоў кіраваў дзяржавай, памяняўшы свой маральны аўтарытэт на палітычныя мэты. Дасягненне і ўмацаванне незалежнасці, міжнародны прэстыж краіны, пераацэнка савецкага перыяду гісторыі. Усе гэтыя мэты дасягнутыя. У такіх выпадках маральны аўтарытэт чалавека перамяшчаецца з рэальнасці ў школьныя падручнікі і робіцца набыткам будучых пакаленняў. А вось расійская сітуацыя. Здавалася б, дзе і казаць пра маральныя аўтарытэты, дык гэта ў рассіі. Тэму працягне Сергій Харыўскі. Некалі ў перастройку ў сценах пецярбургскай акадэміі мастацтваў мне давялося слухаць акадэміка Дмітрыя Лхачова эрудыцыя і інтэект уражвалі. Ён мог казаць пра старажыць на рускую літаратуру, тэалогію, мастацтва бізантыйці, толькі пра паркі пецарбургскіх ваколіцаў. Студэнтам моцна імпанавала ягоная заўсёдная сумнаватая усмешка. Мы ведалі, што колісь яго арыштоў НКВД і імкнуліся звесці размову на ацэнкі камунізму. А ён унікаў гэтыя тэмы і казаў нешта зусім іншае. Я перажыў багата гістарычных падзеяў, нагледзеўся праз меру дзіўнага і хочу казаць адно пра расійскую інтэлігенцыю, не даючы пэўнае вызначэння, толькі разважаючы прае лепшых прадстаўнікоў. Інтэлігентнасць гэта інтэлектуальная свабода. Нявольны інтэлігентны чалавек толькі ад свайго сумлення і думкі сваёй акадэмік шмат спасылаўся на дастаеўска часам згадваў сваіх настаўнікаў і сяброў з якімі патрапіў у бальшавіцкі чысцец але без трагізму ведаючы што ніколі не хаваў свае рэлігійнасці мы як наіўныя неафіты пыталіся ці верыць ён у канец свету ён зноў усміхаўся азіраў слухачоў і ціха пытаўся хто ведае можа ён ужо пачаўся згадывалі хачоў салжаніцына і сахарова гэта ён нагадаў нам што андрей сахараў быў першым хто пасля вайны публічна выступіў супраць смяротныя кары да салжаніцына акадэмік ставіўся нібы іранічна хоць адзначаў што той напісаў вартыя ўвагі рэчы цяпер я бадай разумею скуль бралася іронія лихачоў быў чалавекам амаль бездакорнага густу і любіў дастаеўскага калі ж салжаніцын з'яўляўся на тэлеэкране і ўсяляк дэманстраваў сваё знешняе падаленства з хведарам михайлавічым нават сурдут і позу абіраў рыхтык як на партрэце пярова гэта не магло яго не смяшыць тады напрыканцы восьмидесятых імёны сахарова салжаніцына лихачова згадваліся амаль увесь час побач і ў адным кантэксце ім верылі безаглядна і калі гарбачоў на зганяў сахарова з трыбуны пад ухвальны гул вярхоўнага савету у большасці гледачоў заставалася прыкрае адчуванне. Чытаючы салжаніцына таксама верылася і спачувалася яму, а не ягоным апанентам, бо апаненты былі збольшага палітычныя, а не літаратурныя. Да гэтай тройцы сахарова салжаніцына і лихачова ставіліся як да заступнікаў ім пісалі з усіх куткоў імперыі напрыклад лихачову скардзіліся на руйнаванне помнікаў унікальных ландшафтаў на лядашчы стан бібліятэкаў ён дбаў пра ўсе гэтыя звароты пасля раптоўна не стала сахарова хадзілі чуткі што ён памёр не сам а яго звялі са свету за праўду дзіўна арганізаваная расійская душа памерлых пакутнікаў шануюць недараўнальна больш за жывых але і забылі даволі хутка. Нечакана расчараваў салжаніцын. Шматмільённы наклад ягоныя брашуркі, як нам уладкаваць рассею, разляцеўся ў момант, але пакінуў з большае смешнае ўражанне. А цяпер хто возьме ў рукі ягоную апошнюю кнігу рассея ў абвале. Пра тое, што ў абвале гавораць у тэлевізары і без салжаніцына. Пад канец свайго сумленнага і драматычнага жыцця здзівіў лихачоў Ён заўсёды падкрэсліваў сваё простае паходжанне, а тут пачаў дамагацца сустрэчаў з ельцыным, каб давесці патрэбу рэстаўрацыі манархіі. Прысвяціў гэтаму колькі публічных выступаў. Думалася прыхамаць старога чалавека узорнага арыстакрата духу. Усё ж без ягонай усмешкі нешта непапраўна пачало знікаць у рассеі. Зрэшты, як і без сахара, і без колішня ранейшага салжаніцына – паводле роспытаў сёння ў рассіі найбольш давяраюць іншай тройцы царкве прэзідэнту і арміі тры новыя маральныя аўтарытэты а пецербург дзе я некалі слухаў лекцыі акадэміка лехачова пра старасветскія паркі называюць цяпер не іначай як бандыцкай сталіцай рассіі Сергей Харыўскі кажа, што не тыя цяпер у рассіі маральныя аўтарытэты верагодна правядзімы апытанне на якой маскоўскай вуліцы атрымалі б сотні імёнаў называлі б бардаў і паэтаў шасцідзясятнікаў служкаў царквы і дэпутатаў думы знайшлося б месца і для нашай зямлячкі спадарыні навадворскай і для аслана масхадова але пэўнае тое што сумленнем нацыі не стаў бы нехта адзін Можа быць, гэта сведчыць пра заняпад расійскай саборнасці і ператварэнне звышцэнтралізаванай імперыі ў звычайную краіну. А пра што тады сведчыла б наяўнасць для народа аднаго маральнага аўтарытэта, хіба пра ўсеагульную маральную мабілізацыю, вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец апынаючыся за мяжою людзі рэдка заводзяць гаворку пра маральныя аўтарытэты А калі заводзяць, дык тады, калі імкнуцца разабрацца ў зблытаных крызісных падзеях. Такіх да прыкладу, як цяпер ва ўкраіне. Нядаўна на запрашэнне тамтэйшых змагароў за праўду у Кіеў ездзілі беларускія музыкі. Простая праўда яны там не знайшлі, затое яшчэ раз знайшлі сябе. Тую паездку фільмаваў на відэакамеру наш калега Віктор Корзун. Яго я і папрасіў распавесці пра страсці на хрышчаціку. Сёлетні кіяў не гатовы да цёплай сустрэчы. На вакзале холодна і ветрана. Кіем заняты сваімі праблемамі. Ён супраць забойства журналіста Гангадзе, супраць прэзідэнта кучмы і інстытута прэзідэнцтва ўвогуле. Цікава, за што ён. Лёскія сябры адразу выдаюць табе чорную хустку, бандан з белым надпісам за праўду. Менавіта так завецца палітычная кампанія. Ветливость не дозволяет схватить бандан у кишеню и продемонстрировать твою нелюбов до униформы. Тем больше ты, по правду, и приехал. Акции отбываются у самом центре Хрещатика, где оппозиционные лидеры ладят митинги, демонстрации, концерты, раздающие улетки и такие самые банданы. Тут палаточный городок и часовая сцена для выступу. Ты взбираешься на некую тумбу, как бачно было все. Огульный плян – Традыцыйная карцінка, шэрае тло і стракаценне сцягоў. Круціш аб'ектыў, каб наблізіцца і ўбачыць дэталі. Чорна-чырвоны знак уна унсон у рукаве ахоўніка, бліскучыя мужчынскія вочы над чорным банданам, камуністычная чырвань і фрагмент пызыкавай шапкі, свежае дрэва муляжа шыбеніцы, зялёна-жоўта-сіне-фіялетавыя валасы пад навушнікамі плеера, украінскі камсамол, усе колеры вясёлкі на народным строі, і раптам светлы твар маладога чалавека ў чорнай жалобнай рамцы. Гэта сівыя бацькі трымаюць здымак забітага сына Гі. Яны нічога не бачаць і нічога не чуюць. Не чуюць выгукаў пратэсту, не чуюць тэкстаў, маніфестаў, заклікаў, не чуюць заезжага замежнага барда, што спявае незамоўленую песню пра прэзідэнта, які мусіць ісці дамоў, а штосьці ціха-ціха пра Бога, знямілую краіну, паратунак. А пасля чаканая гарачая кава цяпло утульнай кватэры, залацісты армянскі каньяк, нястройныя спелы народных песень, пакрыўджаны на ўвесь свет, але не на цябе уродзіць сабачка і пытанне. Скажы мне, анархіст, рокер, гіпісалюова, што ты адчуваў на сцэне, калі цябе справа ахінаў чырвона-чорны стандарт украінскіх нацыяналістаў, а злева небяспечна калола бліскучая наярша з сярпом і молата. Ці не было ў цябе адчування, што выступоўцы перапісвалі проста перад выхадам на сцэну свае нарыхтаваныя прамовы, мяняючы ці выкрэсліваючы вінаватых, каб не пакрыўдзіць наступнага аратара. Скажы, што адчувалі бацькі гіі, бачачы проста перад сабой бутафорскую шыбеніцу. Так паступова ты падбіраешся да галоўнага пытання. Ці не дзіўна, што сярод падпісантаў маніфеста ёсць народныя дэпутаты, кіраўнікі партыяў, мэры гарадоў, рэдактары газет, наукоўцы, адзін генерал-лейтенант, адзінкім рэжысер і ніводнага пісьменніка. Каму з іх ты давяраеш? Адказам гучыць пытанне, а каму ты давяраеш? не зміркнуўшы вокам ты кажаш пра тое што у вас прынамсі ёсць быкаў і бачыш скрушную усмешку маўляў сапраўды ёсць але што я у вас наступным вечарам пабадзяўшыся ў горадзе і набыўшы ў букіністе стары томік драматургіі Івана франко ты з'язджаеш з кіева каб здаля даведацца праўду пра незразумела супярэчлівую сітуацыю ва ўкраіне пад самы разгар палітычнага крызісу гэткі прарыў які Віктор корзун зрабіў на украінскім фронте все ж такі не нечаканасць Васіль быкаў як сумленне нацыі і маральны аўтарытэт беларусаў гэта даўняя аксіёма іншая рэч што з'яву такую варта было б прааналізаваць Што гэта значыць калі большасць людзей сыходзяцца ў найвышэйшым прызнанні аднаго супляменніка які ўжо даўно не ўспрымаецца толькі як майстар слова быкаў сімбаль знак пароль у сваім духовным выстойванні і ачышчэнні беларусы перагукваюцца словам быкаў яно як сігнал трывогі і як доказ таго што на сваім трэба стаяць у парта і да канца між іншым і наша апытанне людзей на менскім праспекце з карыны з трывалай частатой адгукалася гэтым словам ўсё ж вялікая справа прамаўляць быкаў з гонарам за свой народ, не рызыкуючы, што цябе нехта не дачуе, не зразумее або паставіцца да цябе з недаверам. Але прынесла гэтае апытанне і яшчэ адзін вынік можа быць больш нечаканы, але не менш важны. У святле якога чалавечы вулічны натоўп раптам стаў выглядаць крыху па-іншаму. Апытанне на менскім праспекце праводзіў зміцер бартосіка. Кто для вас является моральным авторитетом? Первое, что приходите в голову. Лично для меня моя мама, мой отец. Ну, в Беларуси у меня нет морального примера. Это четко. А калипа за Беларусь? О, надо подумать. Ну, допустим, те же штатовские руководители. Потом японский э, премьер, который, когда играл в этот гольф, доложили ему, что судно там бомбануло американская подлодка. По крайней мере, он, наверное, ушел вот сейчас в отставку. Вот это для меня пример. Битлз. Моральным? Один человек для меня только моральный. Это Поздняк Жанон найвищої категорії чоловік. Костюм скаліновський, моральний для мене чоловік, вельми високого кшталту. Это Василь Быков. Ну, это, наверное, люди спорта. Вот у них как-то еще с моралью более-менее нормально. Для меня э, моральным авторитетом является Зенон Поздняк. принциповые, отстаивая свою думку. Только, наверное, мои близкие. Это мой преподаватель немецкого языка, но ну, не более. Родители, но не более. Для меня э, заусёды як символ и были, и есть, и застаются батька и мать. Родная земля. Я сама с Полесья, Гомельской области, Конинский район, вёска Глинищи. Может, чули? Да. Радзіма пісьменніка Івана Павловича Мележа, а я яго родная сестра молодшая. А бацькі у нас судовно были. Вы знаете, наверное, мой отец. Да, моральный авторитет. Но он, к несчастью, не является ни политиком, ни письменником, ни кем вы там еще называли. Василь Быков. А Владимир Орлов. Иисус Христос. А для меня так само моральным авторитетом является а, Василь Быков з беларусаў. А з не беларусаў я абазначыў, напрыклад, маці Тэрезу ці папу рымскага Іана Павла II, сама чэшскага прэзідэнта. Але ў Беларусі ёсць, напрыклад, Ларыса Геніюш. Спартак і Жанна Дарк. Яна казала, калі не я, то хто? Таких не было. Он Масыра вроде хороший человек был. Дедушка мой. Родители нас. К сожалению, их уже нет. Авторитет для меня, это моя мама. мне падабаецца і я лічу Джон Стэйнбек. Машэраў для беларусаў што-то рабіў. Наверное, Марк Нофлер, лидер группы Dire Straits. Потому что шукать моральную авторитету полиции, ты право, такая ни к чему не приведе, бо у политики морали нема. А у музыцы снимай ровные шансы. Э, Толстой, Лев Николаевич. Ой, подожди, кто написал военный мир? Толстой. Какой, Лев или Алексей? Вот, Лев Николаевич. А у вас есть моральный авторитет? Да. Вообще есть. В поэтическом плане я бы хотела быть похожа на Лермонтова или Пушкина. Но так как и, в принципе, стихи я пишу, но не очень хорошо, вот, не получается. Ну, моральным авторитетом для меня, наверное, прежде всего является ремарк. Наверное, еще Булгаков. Среди белорусов это, наверное, Быков. Мне очень понравилось его произведение «Знак беды». Когда я читала это произведение, я плакала. Быков – это, мне кажется, самый сильный писатель среди белорусов. Добре, дякую. Мой муж. <laughs> Мой муж. Мой батька. Мой батька. В принципе, в настоящее время у меня никого нет моральных авторитетов. Я никому не верю. Верю только своим рукам и голове. А ранее были? Были. А кто? Мой батька, моя мама, мой дед. Подумать треба. До речі, моральний авторитет побег. Спадар Щукін. <laughs> На этом пятаку все можна убачити. Один з моральних авторитетів. У різних сферах є різні моральні авторитети. Тому що кожна, скажем, професія потребує своєї моралі. В принципе, есть, да. Э, директор кардиоцентра Островский. Ну, честный, справедливый, принципиальный. Допустим, для меня, может, авторитетом является тот человек, которым, с, кем с которым я общаюсь. люди настоящие. Это могут быть ли родители, или друзья. Ну, э, в какой-то степени для меня, может быть, авторитетом является моя мама. Иисус Христос. Особисто моя жонка так говорит. Вот просто будь подобен, старайся на его, и тогда у нас дома будет все вельми добро. беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец маральныя аўтарытэты маці і бацька у Адзін мой калега паспяшаўся патлумачыць гэткія адказы грамадскай пасіўнасцю людзей, іхнай недасведчанасцю і нагул нясталасцю. Па-свойму ён меў рацыю. Толькі ж бачыцца ў гэтых адказах неадробны негатыў, не правакацыя інтэлігенцкая скаргі на цемнату народную, а наадварот, вялікі пазітыўны змест яшчэ одно пацверджанне дзіцячага веку нацыі і яе несапсаванасці. Што тут казаць, што без шанавання бацькоў непраўдзівая будзе і пашанота да куміраў. Дзве тэзы ў беларускіх культурніцкіх колах вядуць спрэчку паміж сабою. Тэза пра заняпад і дэнацыяналізацыю беларусаў і тэза пра нараджэнне або станаўленне нацыі. Гаворачы сёння пра маральныя аўтарытэты, мы атрымалі доказы на карысць другой. У маім разуменні гэткая пашана да сваякоў да сям'і звязваецца з вынікамі нядаўняга перапісу, дзе сенсацыйная колькасць беларусаў заявіла, што дома гавораць па-беларуску. Усё гэта рэчы вельмі раннія, але трывалыя. Міжволі параўноўваю ідэалы з вопраткай, як той рабіў яшчэ багушевіч кажучы пра мову адзежу душы за мінулыя 10 гадоў наш народ памяняў машэрава на ўласных бацькоў нібы той злінялы пасля зімы заяц што пераапранае белая раскошная футра на шэрае затое новае і сваё у Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.